В усьому тому, що ви довідались про П'єра Маргла, я не бачу ніяких доказів його вини. По-перше, він утік, зауважив Бердікс. Як я міг забути про цей кричущий факт? Яка сила змушувала мене бажати, щоб П'єр Маргла не був убивцею. П'єр Маргла залишив свою домівку поспіхом, дбайливо замкнувши маленький сейф, що його, як ви знаєте, поліція мусила зламати. Цей сейф, ймовірно, містив найбільш рідкісні марки. Ті, котрі було знайдено в інших місцях, е, не становлять великої цінності. А ще він залишив після себе оту. Солію від сірчаної кислоти. Чи не видається вам ця сулія трохи завеликою? Ну, маю на увазі те, що надто вже вона впадає у вічі. На мої поставив там навмисне той, хто, може, не є п'єром маршала. Так то воно так, мені вона теж занадто впала у вічі. Повірте, ця сулія переконує мене у провині П'єра Маргла не більше, ніж той анонімний лист, що нібито виказує його. Людину виказують, підкидають їй якийсь обтяжливий доказ провини. Ну, ці хитрощі старі, як світ, але крім особливостей морального обличчя П'єра Маргла, що починають потроху вимальовуватись перед нами. Ми знайшли ще дещо. Бертвікс простяг мені через стіл аркуш паперу. Що ви на це скажете? На папері були накреслені олівцем лінії, прямі і звивисті. Я дивився на них нічого не розуміючи. Бастрикс розсміявся. Поліцай, на очі якому потрапив цей аркуш, мабуть, дивився на нього так, як і ви. Ну, переверніть, переверніть його. Ні, ні, не на зворотний бік. Зорієнтуйте на північ. Північ, південь. Зорієнтуйте. Я так і зробив. Ще до того, як я усвідомив, що що все зрозумів, у мене заколотало серце. Я тримав в руках план Тополевого острова, план німий, без жодної назви. Проте навдивовижу точний. Я впізнавав марну, рукав капітула, сорочий місток алеї. Все, все до найменших стежин. І зверніть увагу, яка тверда рука. П'єр Маргла скористався тим самим фіолетовим олівцем, яким він звичайно писав. Це ми вже звірили з іншими записами. Мій співробітник, який увесь вчорашній день. П'єтро працював удома у П'єра, на жаль, не зміг виявити, де перебував цей папірець раніше. Він відшукав його у безладі, що залишився після обшуку. Ну, Сам по собі папірець видається мені досить цікавим. Навіть сам по собі. Я бачу, вас це трохи схвилювало? Так. Зізнаюсь, не чекав на таку знахідку. Відказав я, поклавши план на письмовий стіл. Схвилювало, звичайно, схвилювало. Я переконував себе, що досить було б мені додати до цих фактів ті, що знав я, ті, що я тримав у своїх руках, щоб слідство пішло в напрямку руку, але ні, ні. Неможливо вимовити це ім'я.